modera mangiado povus reducti la consumon de aquo. La consumo de aquo por la productado de nutrajoi situas en Germanio por capo ce 2929 litroi tage. Tio ne devus esti, calculas europai esploristoi. La resigno pri quelcai nutrajoi cae modera giuado povus esti helpai por tio. La resignado pri viando povus parte reducti la consumon de aquo por la productado de nutrajoi ie proximume la duono. Ec se ciui en logiantoi de Germanio, grand pritio cae Francio, transirus al sana nutrado cun viando, tiam la consumo de aquo povus reductigi iegis unu triono. Tion raportis teamo de la comuna esploreio de la Europa Commissiono en faca giornalo. Quancam la consumo de aquo estas grava por la medio, por unuopai Europai regionoi, ancora une estis detale prilumigite Ciom da aquo por la productado de nutrajoi povus estis parata. Por tion nun evidentigi, la autoroi de la studajo consideris la disponebla in datumoin de la jaro 2007 cis 2011 pri la consumo de aquo en la agriculturo por laueble malgrandai geografiai unuoi. En Francio, exemple, tio estis proximume 35.000 municipoi, en Grand Pritio, pli ol 8500 statisticae unuoi, cae en Germanio quartcent dec du districtoi. Tra ciui regionoi, la enlogiantoi de ciui actuale comparitai regionai unuoi mangias tro da sucero, da oleo cae grassoi, tro da rugia viando, cae ancao en sume tro da lacto cae fromaggio cune. Crome, la Franzoi cae Germanoi consumas aberage ne suffice da fructoi cae legomoi. Britoi cae Germanoi consumas ne suffice da fiscio cae trincas tro da alcoholo. Sur base de tio, la esplorista te amo el calculis Ciel la obeo al recomendatai nutro manieroi, en da tuta loggiantaro, efficus alla consumo de aquo, ce la productado de nutrajoi. Cetio ili usis la tiel nomatan aquan pied en presson, ciu indicas, por ciu nutrajo, ciom da aquo estis consumata por gia productado. Depende de la actuala consumo, la changio al sana nutro maniero, cun mal multe da viando, lautio povus conduci al sparo de aquo de dec unu gis tridec quin procentoi. Ce nutrado sen viando, sed cun fisio, la sparo povus atingi tridec tri gis tridec quin procentoin. Cepure vegetara viv maniero, tio estus tridec quin, gis quindec quin procentoi. tempe, en la tri landoi, la averagia consumo de aquo, por la productado de nutrajoi, estas plei mal alta en Grand Pritio, nome cun 2757 litroi por capo tage, sequata de Germanio, cun 2929 litroi por capo tage. En Francio aliflanque, estas consumatai 3.861 litroi por capo tage. Tio cun rilatas inter alie cun tio, che franzoi trincas pli da vino ol germanoi cae britoi. Por la productado de vino, estas besonatai 732 litroi da aquo por kilogrammo. Por la productado de biero, tio estas nur 101 litroi ancau precipe en suda Francio, estas consumata multe da oleo, cio havas altan aquan pieden presson. Tiui datumoi povus esti usatai en diversai politicai niveloi por instigi, por certai geografiai unuoi, al celitai strategioi, scribas las ciencistoi. La politico povus meti impostain favoroin cae povus directi la productadon au la consumon per la politicae intervenoi cae per informado de la loggiantaro per indicoi sur la pacajoi au per comunae iniziatoi. Char, ciel diras la studajo, la transiro al sana nutrado estas ne nur bona por la homa sano, set gi reductas ancau signife La consumon de disponebla aquo